Cali Metal. No hace falta que tú dices nada más. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino estafa en la gran falacia de la grande libre que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? puta romería, escaqueo e ignorancia. polvo blanco en la política y el banco, polvo blanco en la política y el banco. Jueces rencios que trabajan para Franco, guante blanco haciendo nuevos millonarios, corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barbacana, botas soplagaitas que te vengan ganas ¿Y qué hago ahora? mi vida loca en este absurdo. Si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. la han vuelto a por Procesiones para laes y panderetas, festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas, los custodios del legado de la patria negra. Esto es un drama o una dolencia. Esto es país o es penitencia o tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia. Exeomo, somos todos. Exeomo, somos todos. Pero antes de que el Cuarto Reich nos haga sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. ¡Basta! de aguantar la infamia, de vivir un monopolio en que la banca siempre gana. Rasguen banderas, de patria, que sea! más de Islandia. ¿Y qué hago ahora con mi vida loca? En este absurdo, si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? puedes entenderlo, no conocerme aquí. Puedes entenderlo, no, però és que jo me doy en adopción. Com m'agrada començar d'una manera tan reivindicativa i tan clara. Radical. Benvinguts a una nova edició del Calimeta, Hola, Ariadna. Hola, Marc. Hola a tots els que esteu a l'altra banda escoltant-nos. I hem començat amb molt canya. forts. Amb canya, canya. Amb canya, però de les dues maneres. És a dir, sí. amb canya musical i, i amb canya lletrística. Exacte. Perquè déu nhi hem començat amb els madrilenyo gallecs Defcon 2, la banda de rap i nu metal en l'actualitat, però que van començar la seva carrera com una banda de hip-hop anomenada, un nom que m'agrada molt, Freddy Krueger i los Masters de l'Universo. Fantàstic. Impressionant. Si, si comences així ja tot et pot anar bé. Evidentment. doncs a poc a poc van anar incorporant guitarres a les seves bases arrel d'escoltar la col·laboració entre els Thrashers Anthrax i Public Enemy Allà van dir, doncs nosaltres farem el mateix. Es van fer un lloc en l'escenari peninsular i l'any 99 la banda es va separar però va tornar 5 anys després i fins a l'actualitat. De fet, el proper 10 de maig estaran presentant a Sala Salamandra el seu desè disc d'estudi, Espanya és idiota. Així de clar, no ho diem nosaltres, ho diuen ells. Ho diuen ells. Es va editar el passat 5 de febrer i per començar el programa d'avui doncs hem escollit el tema que dona nom al disc, Espanya és idiota. I doncs jo comparteixo opinió ja està. Aquí la ja meva aportació. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja continuo. Després de passar-se gairebé 10 anys en el seu primer projecte i fer-se un nom dins del heavy metal industrial, Rob Zombie es va llançar a l'aventura en solitari amb el seu propi i homònim projecte, combinant-lo també amb la seva altra gran passió, el cinema que han fet diverses, diverses pel·lícules. El primer disc sota el seu propi nom, el Hellbilly Deluxe, va ser tota una revolució pel gènere i actualment està considerat el disc imprescindible de la discografia de Rob Zombie. Exacte, eh? si el voleu conèixer, Hellbilly Deluxe. És el, jo des aquí el, el és el millor 100%. disc que ha fet. Jo crec que és sí. el primer i el millor. Jo, jo crec que sí. De fet, des del nostre humil punt de vista, a partir d'allà, alguns temes dels altres discos més o menys se salven del desastre, més o menys, eh? Sí. Hi ha alguns temes que sí que valen la pena, discos sencers ja com aquell cap, el que per nosaltres no se salva és la segona part del seu debut, el Hellbilly Deluxe 2, que no, per, mi, per mi és un fracàs. És un desastre, és horrorós. <laughs> En, per mi és horrorós. A, mi no a qui li agradi, eh, tot és respectable. Eh? Evidentment, no, això sempre... evidentment. Aquí, aquí diem la nostra opinió. Però és la nostra, Si hem de ja recollir està. la de tothom, malament anem. Sí, però bueno, cadascú que, doncs que pensi el que vulgui, que aquí ho respectem tot. El proper 23 d'abril torna... Exacte. Eh, donem idees, eh? Donem idees. Torna amb un nou disc que porta per títol Venomous Rat Regeneration Vendor també els títols curtets, sí, eh? Sí, sí. Bueno, I... Hellbilly Deluxe i Hellbilly Deluxe 2 és l'abreviació. Segur que portaven més coses, sí, sí, eh? Sí, era ah. molt llarg el nom. Doncs aquest disc, eh, del que ja s'ha publicat el primer single, i després d'escoltar-lo, la veritat és que les vibracions que ens transmet són molt i molt positives. Sí, a mi m'ha agradat el, molt. Nosaltres el, vam escoltar i va ser, ostres tu, eh. això pot estar bé i el tema està molt bé. I el tema està molt bé. Potser està... una mica repetitiu, però, sí, però, però bueno. no, mira, no sé, transmet bon rotllo. Està tan bé que hem decidit posar-vos el, el títol, com sempre amb Rob Zombie, és molt i molt curtet i us deixo amb aquest Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Town. així sonava aquest Dead City Radio and the New Gods of Supertown de Rob Zombie a l'espera de que el 23 d'abril surti a la venda aquest disc Venomous Rat Regeneration Vendor. L'haurem d'escoltar sencer per això, sí, però, però el, el primer tema dona bon rotllo. El saborcito que deixa mm. aquest mola, mola. Dead City Radio anomenem-lo curtament. Sí, anomenem-lo eh? així. Dead City Radio. <laughs> doncs a mi em deixa, em deixa molt I ara vens amb alguna suavet, no? Sí, ara anem a parlar d'una banda. Anem a parlar d'una banda que en un principi havia anunciat una aturada de la seva activitat damunt dels escenaris, eh, només, per mm-hmm. prendre's mm -hmm. un petit descans, gravar material nou i tornar a donar guerra per tot el món. Estem parlant dels suecs Ark Enemy. Allò, algo suavet. suau. Per aquest estiu es veu que la banda havia confirmat eh, la seva presència en diferents festivals però al final han cancel·lat tots els seus concerts mm, per problemes familiars sense més especificacions. No han donat més informació. A veure, ja havien dit que es volien prendre un temps de descans. Sí. Havien confirmat en festivals i ara han dit, escolta, que no, que ens ho volem prendre en calma. Clar, però llavors I ja no parat. confirmis. Llavors ja no bueno, confio. Pues ara que no. Tot i això, la banda està mirant de reagendar les dates pels mateixos festivals de cara al 2014 i aprofitarà aquest temps per enllestir treballs, el, treballs que tenen allò a mitges, com és un DVD Blu-ray que editaran eh, en breu i també se centraran en la composició de nou material per editar nou àlbum el 2014 i llavors ja sí presentar-lo. També pensem que des del 2011, que no editen res, porten 3 mm-hmm. anys girant amb el Chaos Legions, també ja... Ja tocava. Diu, repetir una mica festivals toca. altra vegada, que la gent segueixi escoltant el mateix. Doncs mira, tu, parem, fem nou material i l'any que ve tornem a, a, a tope. Doncs precisament des del Chaos Legions us deixem escoltant un altre tema. Això és Under Black Flags We March. We March. Doncs aquí teníem els Ark Enemy amb aquest Under Black Flags We March uh mhm. -huh. i estarem una temporadeta sense tenir notícies d'ells fins a aquesta edició de, moment, de sí. DVD Blu-ray en directe i, I ja es veurà el que de més. cara a l'any vinent, nou treball. De moment, del dos, eh, de cara al 2014, volen estar en festivals, o sigui sí. que alguna cosa més faran. No, sí, sí, segur, segur. L'any vinent, nou àlbum d'Arc Enemy. Doncs el passat dissabte 6 d'abril, la, la sala Liverpool de Molins de Rei va acollir la final estatal de la UA Metal Battle. Des de les 8 del vespre i fins a les 2 de la matinada, les nou bandes que havien aconseguit passar al tall de les semifinals de Barcelona, Madrid i Astúries van descarregar la seva música per intentar convèncer el jurat de que ells havien de ser els encarregats de viatjar fins a Alemanya i ser els successors de Ravenblood actuant al festival més gran que existeix actualment. Nosaltres hem de dir que vam acabar rebentats. Vam acabar rebentats, totalment. Però una, una borrada. Sí. Una borrada. Doncs finalment, i després de la deliberació del jurat, els joves trashers mallorquins, els Trallery, van ser els afortunats guanyadors hem de dir que no podem posar cap tema de tràiler perquè no els tenim, no, no ens els han no. passat encara perquè estan en procés de treure coses i de moment no els tenim en quan els tinguem, algo posarem sí, clar, perquè ja ens vam quedar amb les ganes d'escoltar-los quan vam parlar de la semi de Barcelona Exacte. i a sobre van participar a la final, la van guanyar i encara no us podem mostrar res. Això sí, dir-vos que la descàrrega d'aquest trio déu nhi és realment potent. És realment és potent, potent, sí, sí. Doncs eh, això, sort que nosaltres no vam formar part del jurat perquè realment ho haguéssim tingut molt difícil perquè no només els Tragedy, sinó que no, totes les bandes van estar impressionants. Les nou bandes, o sigui, boca oberta, una potència sí. per part de totes. Bueno, unes millors que d'altres, evidentment, perquè sí, sí, sempre però... hi ha algú que és una miqueta millor que l'altra i per això va guanyar. alguna coseta. Sí, saps? exacte. Hi ha algun punt que, que, que destaca per les altres, però realment va ser, o sigui, 9 hores gairebé sense parar, mm -hmm. que és allò de que vam acabar una mica saturats i tot, eh? com a mínim un servidor. Abans de que això passés, vam poder xerrar amb dos membres d'una de les bandes participants, els valencials Inmuté, qui ens van deixar conèixer una miqueta més la seva història. Anem a escoltar aquesta entrevista, però abans d'escoltar-la us deixem amb un tema del seu darrer treball, el One in a Million, i això es diu Out of Control. What oh order to live the way round God the sun, but the sick For me the kind, for me the kind do need want your mind Do I need reason? to I dust No one might go For reasons The light in mine The pride to hide The friend to lose The might go The pride you hide The friend to lose The ride goes high Super jump The ride goes high Brad Ens trobem amb una representació de la banda valenciana Inmute, a qui volem conèixer una mica més. I per començar, a veure si us podeu presentar molt breument. Bé, jo sóc Estefi, eh, sóc de València, eh, estic amb, amb aquesta gent fa quasi 3 anys i bé, no sé, donant-lo tot, què més voleu saber? <laughs> Bueno, yo soy PJ, soy el guitarrista y nada, somos todos de Valencia, llevamos ya unos añitos ahí dándole y, y nada, aquí estamos. <laughs> Y precisamente, per qué veu triar el nom D'on surt que nom? Eh, bueno, eh, fue un poco extraño, pero bueno, eh, básicamente significa en silencio, es, latín. Y bueno, hay un poco de confusión por el, inglés, que también eh, eh, mudo, es mute. Pero nada, no sé, nos parecía gracioso, ¿no? Hacer mucho ruido, pero <laughs> llamarnos en silencio. curioso. Y así, molt breument, la historia de la banda para sobre. ¿Nos podeu fer 5 cèntims? Sí, claro. Eh, empezamos por allá en 2003 aproximadamente. Eh, bueno, entramos yo y otro chico de bajista eh, a una especie de proyecto de grupo que ya había de otras tres personas. Y digamos que desde ese momento la cosa se, empezó a poner un poquito seria. Y desde ahí ya empezamos a componer temillas, sacar versiones, dar conciertos y tal, todo muy, muy de entre colegas y poquito a poco pues se ha ido, se ha ido poniendo seria la cosa, ¿no? Eh, ha habido muchos cambios en la banda, guitarras que se han ido, bajistas, hemos cambiado, batería, un, casi un año estuvimos sin batería que se nos frenó muchísimo. Encontrar batería también que le gusta ese tipo de música es difícil, muy complicado, el tema de los cantantes también, bueno, hace poquito, eh, bueno, poquito, <laughs> entre comillas, entre eh, dentro Steffi y tal. Y nada, de momento ahora mismo grupo bastante sólido, con gente con unos objetivos bastante claros, comunes y, y con ganas de, tocar, de hacer música y de disfrutar con ella. ¿Y dins de la banda, quin es el ritme de treball? Qui encarga de compusar el es és l'apartat musical y el tema letras? Todos, <laughs> todos aportamos, sí, bueno, el tema de las letras un poquito eh, eh, recae un poquito más sobre, sobre ella, eh, se encarga un poquito más de las letras y tal, pero a nivel composición todos, o sea, realmente no, no hay, llevamos una idea local, se desarrolla, hay gente que trae una canción casi hecha, luego se retoca, se, se añaden cosas, se quitan, se cambian y a nivel bastante un porcentaje muy equivalente entre todos aportamos y todos componemos, todos hacemos cosillas. Siempre hay aportación de, de todos los miembros. Ya puede traer PJ un riff de guitarra, pero todos opinamos, ¿no? Tenemos esa libertad y por lo menos pues se hace un poco un poco de todos, <laughs> que es lo bueno. ja que tu, Tustefi t'encarregues potser una miqueta més de la part de les lletres, què ens expliquen les cançons d'Inmute i quines són les teves inspiracions? inspira sobre todo son sensaciones, son sentimientos en un momento dado, eh, son muy universales, yo intento transmitir de forma universal, es un sentimiento, alguna emoción fuerte que, te impulsa a raíz de algo, la historia está a raíz de algo, pero lo, lo interesante, lo que a mí me aporta es que cuando hablo con alguien y ha escuchado la letra, la ha leído, me cuenta qué es lo que ha significado para ellos, entonces me aporta porque siempre hay cosas diferentes, ¿no? No sé. Nos gusta que sean, que sean temas bastante objetivos, algo que sea muy, no abstracto, pero sí, sí que tú cuando escuchas una letra eh, la lees, la, interpretas de una manera que luego hablas con otra persona que te dice otra cosa. Y eso no tiene su. Tiene su aquel. <laughs> no, no, pasamos un poquito del tema, creemos que está bastante machacado el tema político, eh, religión, tal estamos, pensamos lo mismo que todo el mundo, ¿vale? Pero no sé, es música, es algo artístico, es creativo e intentamos siempre, sobre todo el tema de los sentimientos. Es muy, hay mucho de donde sacar, puedes explicar mucho y sobre todo, sobre todo puedes dejar a, la persona a la, a, persona que escucha eh, toda esa parte de imaginación, que cada uno interpreta como quiere. El juny de 2009 veu la llum a Eternum masteritzat als Cutting Room Studios de Suècia. Com surt aquesta oportunitat? <laughs> Pues nada, <laughs> estuvimos, tenemos eh, teníamos bastante entre ceja y ceja este estudio, porque es, un estudio donde eh, bastante fuerte, donde han, masterizado grupos que somos seguidores completamente, como Opeth, eh, Ramstein, Inflames, Soilwork, o sea, es música que escuchamos día a día todos y, claro, ves ahí una opción que además no es nada desorbitado en cuanto a, dinero y, claro, tienes la oportunidad ¿no? de, un estudio de ese nombre a nivel europeo te, te, masterice el, el, un buen resultado, un precio asequible dentro de lo que cabe y tal, y no lo, no lo dudamos, o sea, fue de, ostras, adelante, claro que sí, sí, sí, sí. Y el 2010 marcha el vocalista que teníeu y per substituir-lo entra l'Estefi. Quin va ser el motivo eh, per triar-la ella y potser no a una altra noi, sino sinó triar una noia como vocalista? Eh, hablo yo aquí, ¿no? <laughs> Eh, bueno, la conocíamos ya, la, o sea, era eh, conocida amiga de, varias personas del grupo, habíamos estado siguiendo un poquito también en otras, otras cosillas que había estado haciendo y tal, y a todos nos gustaba bastante cómo, cómo cantaba, ¿no? Y realmente ha sido ya puede haber sido una persona, o sea, no hay ningún motivo específico que digas, no, tiene que ser una chica, no, no o absoluto. Em, en Valencia eh, está un poco limitado el tema del metal, no hay un abanico de posibilidades que puedas decir, wow, eh, <laughs> me quedo sin cantante y hago aquí una, <laughs> un, un casting, entrevistas, aquí se presentan 10 personas en absoluto. O sea, intentamos también siempre que todo quede muy en familia. Somos, todos somos amigos dentro y fuera del grupo y siempre que hemos tenido que cambiar un componente porque se ha decidido marchar, por, cualquier historia, intentamos siempre que todo vuelva a quedar en familia y tal. Y en el caso de este hijo fue una persona más o menos cercana, que conocíamos, que tal, que nos gustaba cómo lo hacía, se lo propusimos y, adelante. Y después de la teva entrada y de vos visto en directa Usan han comparat en bandas bandes com Ark Enemy, <laughs> mucho. A ver, mucho. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué voy a decir? O sea, son grandes y son grandes y por eso, pues crea o no, o sea, para mí es un honor, pero salvando las diferencias, ¿no? Pues queda un poco en el, creo que queda, a mí a veces me queda la sensación de que queda en el estereotipo de que como la vocalista es una mujer, nos comparan con, con ellos, ¿no? Pero bueno, siempre es un honor, claro, porque son grandes, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que Imute tiene su sello personal y no sé, PJ. No, a ver, eh, eh los escuchamos, nos, nos influencian, los hemos visto montones de veces en directo, nos encantan. Eh, no queremos ni mucho menos hacer nada parecido a lo que hagan ellos. Pero, pero bueno, eh, una chica que canta gutural. Es como que ya directamente te <laughs> encasilla. <laughs> en cierto modo nos jode un poquito, con perdón, que pase porque yo qué sé, las comparaciones son odiosas, ¿vale? Pero no sé, está ahí. Y, joder, <laughs> que me comparen con Enemy pues, pues, mira, <laughs> increíble. Que me comparen con otros grupos, eh, vale, pero joder, con Enemy está, está muy, bien. No, no nos molesta. No, no, no, para <laughs> nada, para nada, ¿eh? Nos encanta, sí. un cos tan petit pot sortir una veu como la que treus a, eh, damunt de l'escenari? Ai, Pues yo creo que esto me viene muy de pequeña. no, la verdad es que yo creo que ya no es, no sé, yo a veces cuando empezaba a pensar en que quizás esto era posible, <laughs> ¿vale? Eh, no sé, de repente se me metió en la cabeza y, yo creo que lo busqué, lo busqué y lo encontré. Yo creo que es algo que, si buscas lo puedes encontrar. Y no se trata de que seas más pequeño o más grande físicamente, porque creo que, no sé, no es necesario es buscarlo y, cuando lo encuentras es una sorpresa y luego lo disfrutas mogollón. <laughs> la verdad, no sé, ahí estaba. <laughs> lo encontré, pues a explotarlo, a explotarlo, mientras lo disfrute con mis chicos. <laughs> o sea, es que no puedo pedir más. I actualment esteu presentant els temes del segon disc, eh, One in a Million. Com esteu veient la resposta de la gent? Wow. wow, yo la verdad es que mm, teníamos mucha, mucha ilusión en este proyecto y a mí particularmente los temas nuevos Mm, creo que he encontrado, o sea, a mí Mute antes de pertenecer al grupo ya me gustaban. he ido a conciertos de ellos, me han encantado, he compartido escenario con ellos, me encantan. Pero la verdad es que One in Million para mí es un paso dentro del grupo de gigante. Para mí me ha encantado la experiencia y la gente, pues ostras, la gente, no sé, la gente está sorprendida y está... A mí por ahora las, las respuestas que me llegan son positivas y no sé, Creo que, creo que eh, a, nivel, a nivel grupo es, el primer momento en, esta formación desde que estamos todos, en el que estamos eh, disfrutando y, y, viviéndolo como toca, porque eh, con todos estos cambios que te he comentado anteriormente, siempre te toca interpretar canciones de otra persona. O sea, estás tocando canciones en un grupo en el que perteneces que no has hecho tú. sobre todo en el tema voz, marca mucho. Entonces ahora realmente estamos con, con este EP nuevo, cinco temillas que hemos hecho nosotros, que son recientes, que todos hemos aportado lo nuestro, y cuando te subes ahí a tocarlos es, es diferente. Es diferente cuando ves que todos y cada uno de los cinco está eh, interpretando su parte dentro de lo que ha hecho. Entonces, hay un vínculo, hay un vínculo muy especial. Yo he notado, o sea, yo he vivido ese último cambio, el último cambio que hubo dentro del grupo fui yo en concreto, y yo he vivido el antes y el después y yo noto ahora un vínculo que, el participar de todos, ¿sabes? Sí, sí, se nota. Hay, un cambio. O sea, es lo mismo, pero es, diferente. Es diferente. estás haciendo lo mismo, pero es diferente. A nivel interior hay, hay un puntito ahí que eso no estaba antes. Y queremos seguir, seguir adelante así y por lo de la gente, pues muy bien. La verdad es que en Valencia a nivel amigos, y ya no amigos, sino gente que, de repente, eh, sobre todo chicos, chicos jóvenes, gente de 18, 19, 20 años, que, de repente se interesa por, por ti y te escribe en Facebook, tal, ¿y dónde puedo conseguir esto? y tal, un poco, en, por parte, una parte sorprendido y en otra, pues, <laughs> encantadísimo, claro. <laughs> Y bien, bien, bien. Y del de vocalista, ¿quienes diferencias y pueden trobar entre A Eterno y One in a Million? Madurez. Creo que hay un cambio en cuanto a madurez notable, o sea, notable, muy notable. Cualquier persona que se para a escuchar un disco y otro, eh, lo primero que te das cuenta es que son temas mucho más trabajados. Ya eh, has sacado tu primer eh, trabajo y ahora es el segundo. Ya has vivido muchas cosas, has dado muchos conciertos con mucha gente diferente, con componentes diferentes y, ya sabes eh, de, cómo están las cosas, sabes qué cosas puedes, qué cosas no puedes hacer. Y yo creo que sí. Creo que cualquier persona que escuche una canción al azar de un disco y de otro encontrará cosas eh, dentro de lo que hay diferentes, pero sobre todo, sobre todo la, principal diferencia creo que es madurez, o sea, un poquito más de, de madurez. I sabem que heu fet ser sobre todo per Valencia però no us hagin vist, què Inmute de Fuerza, <laughs> fuerza, potencia, eh, rabia, eh, que, te pongas a brincar, a saltar, que te dé igual todo y que la media hora, si es media hora o si es una hora, que, que te olvides de todo, que disfrutes del momento, que te desahogues por completo y, toda esa rabia que, que llevamos dentro, que, yo creo que emoción desde dentro y que sale con fuerza hacia afuera. Y yo creo que las primeras filas, la verdad es que yo estoy encantada porque las primeras filas siempre responden muy bien y, sobre todo, pues eso, esa emoción para sacarla hacia afuera y, y cuando ves la energía fluir, pues te retroalimenta, no sé eso sobre todo. Y ya que parlem de concerts, recordeu alguna anécdota divertida, curiosa, que hagi passat mai damunt d'un escenario qué ha passat? <laughs> De todo. <laughs> Eh, arriba del escenario, pues desde que Adrián, batería, se le vaya todo a tomar por saco y tenga que estar tocando con una mano el Charles y la caja a la vez y con la otra cogiendo los soportes que se le van. es bastante típico, es bastante animal y, y le, toca muy fuerte, cosa que nos alegra todo, <laughs> porque se nota. Pero, pero sí que lo pasamos muy mal cuando eh, eh, vas a escenario como muy bien preparados y, enseguida ves que la tarima te giras y lo ves ahí sufriendo con una mano, cogiéndolo. Eso es, bastante habitual y nos <laughs> pone bastante histéricos porque es, que en cualquier momento se va, se va a ir a por, tomar por saco la, la batería y te vas a quedar ahí solo, ¿no? No sé, pero En la semifinal, en la anterior vez aquí en Barcelona, yo le desconecté abajo, el bajo. O sea, a Pito le desconecté el bajo. Fui a ver a Toba ultra emocionada y había una barrera y se fue todo a por saco. Y es de, Dios mío, ¿qué pasa? No sé, es cualquier cosa. O compartir escenario con grandes y luego bastéis con grandes. No sé, un saludo para Ángelus Apatrida porque los llevamos en el corazón siempre. Que nos encantan <laughs> y son súper bonitos. <laughs> Y ya está, me queda a gusto, ya está. <laughs> Y actualmente, ¿quién son els vostres plans de futuro? De momento empezar a dar conciertos, empezar a presentar lo que, lo que estamos hablando, toda la entrevista. hay cosas nuestras, cosas que tenemos muchísimas ganas de tocar, muchísimas ganas de que la gente nos, muestre un poco lo que le parece y, muchísimas ganas. de momento, eh, ahora fechas en Valencia eh, y, y, buscando ya o sea, cuadrando para, para hacernos una girita por España. Intentamos abarcar lo máximo posible, pero claro, eh, la gente trabaja, la gente tiene sus vidas, <laughs> no nos dedicamos a esto profesionalmente, entonces hay que estar siempre con, con, pinzas, cogiendo a ver de qué manera se puede hacer, pero por seguro, o sea, segurísimo que vendremos a tocar a Barcelona, iremos a tocar a Madrid, intentaremos ir al norte, también a la zona de Bilbao y todo eso. Eh, Murcia. El, tema sur es un poco más complicado, pero queremos también. Granada está ahí. Sí, sí, sí, Granada, incluso Málaga, y que no quede ningún rinconcito de España sin, sin metalizar. <laughs> Pero vamos, mostrar One in Million y sobre todo en las vistas también hacia el videoclip para presentar el, EP e y bueno y dar conciertos y que se los escuche y mostrar lo que, lo que nos hace ilusión, sobre todo eso, y ya está. Doncs a nosaltres només ens queda que desitjar-vos moltíssima sort amb aquest EP i amb tot el que vingui posteriorment, agrair-vos aquest temps que us hem robat i demanar-vos, això sí, una salutació per Calimetal. <laughs> Molt bé, per a Calimetal, des de pues nada, saludos muchas gracias. desde la final. Aquí estamos, en la final de Wacken. Eh, nada, saludos a todo el mundo eh, y, y nada, muchísimas gracias por, por la entrevista, por la muchas oportunidad. Gracias entrevista que ha anat ni pintada posar-la després d'Arc Enemy. Sí. Perquè deu nhi la veu de, de l'Estefi però després la veus i dius, no, d'aquí no surt aquest bozarrón. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs fins aquí les paraules de l'Estefi PJ, vocalista i guitarrista d'Inmute, i al mig de l'entrevista hem de dir que hem pogut escoltar el tema que dona nom al seu nou EP, el One in a Million, i hem acabat amb el primer single que es va desprendre d'aquest treball, el Waiting. Esperem que tornin aviat per Barcelona. Que ja ens van dir que tenen intenció que, de fer-ho. Tornaran, però Clar, pot passar mig any, un any pot passar temps, setmanes. Però vindran. Doncs eh, que tornin el més aviat possible i us recomanem eh, que us desplaceu per veure'ls en directe perquè no deixen indiferent a ningú, eh? Ja ho hem no, de dir ara, no. o sigui, a mi em van deixar amb la boca oberta Totalment. després de la descàrrega. Doncs ara marxem cap a Noruega per parlar de la vocalista catalana Aileen i la seva banda Sirenia. Que, que és, és curiós, no? Marxem és... a eh, Noruega per parlar d'una vocalista d'aquí. D'una vocalista d'aquí que fa alguna completament diferent a el que fa l'Estefi. Ah, Això sí, sí, eh? Sí, no té sí. Re, absolutament canviem, res a veure. Canviem radicalment. Doncs, i és que fa eh, aproximadament un mes la cantant va acabar de gravar les parts vocals del nou treball de la banda, liderada pel guitarrista Morten Veland, si tot va segons el previst, Nuclear Blast editarà el proper 28 de juny el que serà el sisè disc de la banda, el que portarà per títol Perils of the Deep Blue. Durant els propers dies es donaran a conèixer tant la portada com el tracklist del disc i esperem que també en breu puguem escoltar algun avançament ja de la banda, doncs es prometen diferents sorpreses dins del disc. Això és el que comenta Morten amb un comunicat. Haurem haurà, de veure, a veure què passa. Oh, ja sorpresites. I ahí se queda. Com que sorpresa no diu res més. Sí, no, clar. Si ho si no, no seria sorpresa. sorpresa. Que, que maco. <laughs> Vinga. Al gener de 2011, Sirenia editava el que fins ara és el seu últim disc, el The Enigma of Life, on s'inclouen temes com aquest, This Darkness. clàssic de la setmana. Doncs una vegada més arribem al final de la primera hora i com sempre amb el clàssic. Doncs mira, diumenge passat, 14 d'abril, el Palau Sant Jordi de Barcelona va acollir el concert dels alemanys Rammstein, mm -hmm. el que ara es fa molt, es diu molt, un dels esdeveniments de l'any a casa nostra. Tot i que aquest any, déu nhi els esdeveniments. N'hi haurà uns quants. Tenim el retorn del Sonisphere, la gira de Def Leppard i companyia, i el que queda d'any, que o sigui que hi haurà cosetes. Només fa que només ha fet que començar. Quasi, quasi. Doncs seguint amb la gira dels 25 anys de la banda i després eh, d'uns anys de la seva última visita al Palau Olímpic de Badalona, els precursors del Tans Metal, o metal de ball o metal ballable, digue-li com vulguis. El que diuen ells. Exacte, doncs van repassar temes de tota la seva discografia. Es van formar l'any 94 a Berlín i sent una de les poques bandes que han mantingut eh, la seva formació original al llarg dels anys. Mm -hmm. Doncs un any després de la seva formació van debutar amb l'àlbum Hergelite. I quin debut! Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, és un, és un discazo. De, de dalt a baix, eh? En aquest disc hi trobem clàssics com el Vices Flash, el Lashe Zuashe, el Do Right So Good o el Heirate Mish, per anomenar-ne anomenar, anomenar només uns quants perquè és que tots els temes valen molt la pena. Però nosaltres us deixem amb el tema que serveix per obrir el disc i, per tant, podríem dir, la primera cançó de Rammstein que es va poder escoltar si no ho havies fet mai i et compraves el disc. Exacte. O sigui, és allò de me he esto, no lo he nunca, poso el Vamos disc, la primera cançó Venga. de Rammstein. Porta per títol, déu nhi deixa anar, Voltir das Bett in Flamenzehen, o, algo o així. alguna coseta així. Amb aquest tema acabem aquesta primera hora, però tornem ara mateix. Fins ara mateix.